Manfred, cun la vircato micis, contribuo de mia amicino Helga. Quancam mia edzo Manfred havas allergion contra ucatobestai feloi, li permessis almi mi haviti un Temis pri urgia caso. Valkirio, la catino de cat amanto el nia parenzaro, havestri idoin cae estis neniu, ciu volis preni ilin. Manfred postulis de mi electi, la cato estu ciam en la domo, au ciam extere. Nia antaua vircato, tini, reitis esti en, cae exter dome, cae malsanigis extere. Sur la frunto de nia nova grisa amiceto, videblis granda mo Ciel ce multae tigrucatoi. Tial por la vircateto ni sercis nomon, Ciu comensigias per la litero Mo. Mia edzo proponis la nomon Micis, Ciar li tre amas la musicon de Micis Theodorakis. Crome, cadre de la internazia expositio Expo 2000, Oni malfermis la arenon Feropolis sur la duon insulo de la Gremina lago, apud nia heim urbo Grefenhainchen. Ocase de tio, Mikis Theodorakis componis fairo artajan musicon, cae presentis gin. Malgrau sia cat allergio, cae siai protio rugigitai oculoi, Manfred portadis micis en siei manoi amo plene. Tiel mi fotis lin, ciam mi preparicis por la designado en 2011, mi havis nur printajon de tiu nigra blanca foto. La coloroin mi electis libere. Mi desegnis la vircaton, la barbon, cae la hararon grisai, cae la ridantain oculoin blu grisai. Ciel contraston mi electis la rucion de la pulovero, cae al cio cibone convenas la delicata ros coloro de la vespera cielo, la coloro de la auto, la manoi, cae amindai ridfaltoi de Manfred, liai manoi cae rugiai ridantai lipoi, cae la molai helai piedetoi de micis. Dum tagoi mi iom post iom plidensigis la felon cae la barbon, quasau prescau ciun amatan hareton. Mine lacigis rigardi la du beluloin ciu tage. Dum mi pentris, mi sentis puran gioion, cion mi volis videbligi ancau por aliai homoi. Ciel contraston, mi trovis rugian paspartuon cae oran cadron tre convenai. Post parolo, mi metis la bildon en la montro fenestron de la ateliero. iunulino diris al mi, che tiu bildo tiom cioigas shin, che si shatus havi presitan copion de gi. Ni tre giois cae volonte plenumis tiun desiron in fano i demandis min, ciu ili raitas vidi la vircaton, ciam mi volis portilin mal supren alla la ateliero en la bracoi, cae fine li pesis hoc kilogramoin, li liberigis sin baractante. Fulm rapide li curis la stuparon supren, reen al sia amata cuireio. Tie estis lia heimo, cie li sentis sin secura tie creicis in tima rilato inter ni, tie li havis sian nau metroin longan cureion, cae tie ni ludis captoludon per snureto. Mi cun prenis la petantain infanoin supren alla la cuireio, cie estis micis. Ciam me tenis lin en la bracoi, li tute malstrecite etendis sian piedeton al ciui, quasi li volis diri saluton, cae li tranquile permessis, che oni caressu lin. La infanoi estis entusiasmai, cae poste ili volis vidilin plur foie semaine. Plei ofte mi prenis la tempon, por iri supren alla la vercato, cun la infanoi. Veda urinde, post micis, mine pluraitas porti beston al nia heimo. Mi ciam havis amatan vircaton. Nun, sen dom besto, mi devas contentigi per mia ezzo. Pri tio mi mem devas ridi, au plori, cae certe anca vi, cara auscultanto.